perdix kai anthropos. Perdica tis agreusas, ethele tauten catathusai. He de parecalei ec lucenai, kai pollas perdicas prosaxei toe cunegetei. Hode cunegos, dia tuto mallon se ego suuso, hoti tus sungenei su enedreusai theleis homusos de loi hoti hoi tus filus prodidontes, autoi entais enedriais empiptusin.